Recuerdo cuando cantabas tu canción favorita, bailando bien contenta, con tu bella sonrisa. A veces me pregunto qué será de esa niñita, la que estaba contenta con esas mis caricias. Tengo gente en que ya es feliz con otro, ahora lo tiene todo, eres como un tesoro. Este maldito orgullo me hizo quedar como un ogro, solito en mi pantano, llorándole a mi odio. ¿Qué puedo hacer si para ti soy un patán? Por más que yo le escriba, nunca me volverá a hablar. Es cierto que el amor a veces te traiciona más, pero esa vez fui yo, vergüenza aquí me da. Es que aquí son muchos los recuerdos que retengo. El olor de tu pelo lo llevo en el cerebro. Guardado en mi memoria por si un día que yo te beso. Abrazándote fuerte como en los viejos tiempos. Y sé que a lo mejor solo lo tengo aquí en mi mente. Por más que quiero verte, avanzan mis días de muerte. De un error aprendes a no ser más alcahuete. Te desconozco a veces cuando te ve entre la gente. Ah, ya no soy lo que tú piensas. Bebí toda la botella para olvidarme de ella. Esa es la que era mi estrella. Ya no soy lo que tú piensas. Cambié de todas maneras. Vuelve aquí, bella doncella. La puerta aquí no se cierra. Ya no soy lo que tú piensas. Bebí toda la botella. Para olvidarme de ella. Esa es la que era mi estrella. Ya no soy lo que tú piensas cambié de todas maneras. Vuelve aquí, bella doncella. Porque aquí no se cierra. 3, 6, 5 los días que yo te pienso. Son tantos los momentos que quisiera aquí estar muerto. Porque si voy al centro, me siento un poco lleno. Y me da más tristeza cuando aquí llega el invierno. Un día te dije que diciembre me acordaba a ti. Por todo lo que pasamos cuando estábamos feliz. Ahora solo lo veo como cualquier mes tranquilo. Sin nada de bonito, sin nada de atractivo. Mm, quizás sea porque ya no estás tú. A lo mejor sea por eso. <laughs>